22 skirsnis Indijoje pasitaiko tokių pelkių. Vandojose atrodo nepaprastas, nesuprantamas. Staiga ima vilnyti be jokio vėjo, liuliuoja ten, kur turėtų būti ramu. Paviršiuje matome neišaiškinamą konkuliavimą, o nepastebime hidros, kuri šliaužia dugnu. Šitaip daugelį žmonių glūdi pabaisa, slypi kančia, kurią jie patys penis, libinas, kuris graužia juos, neviltis, kuri nuodija jų miegą. Toks žmogus atrodo kaip visi žmonės. Eina vaikščioje, niekas nežino, kad jis nešioja savyje kamuojančią negalę. Parazitą su tūkstančių dantų, kuris lindi jame ir jį žudo. Niekas nežino, kad toks žmogus sietuva. Stovinti, bet gili sietuva. Kartas nuo karto paviršių sujudina kažkoks niekam nesuprantamas bangavimas. Perbėga paslaptingi raibuliai, paskui dinksta, paskui vėl pasirodo – Iškyla į viršų burbulas ir sproksta, tai lyg ir menkas niekas ir drauge tai siaubinga. Tai nežinomo žvėries alsavimas. Kai kurie keisti įpročiai ateiti tokiomis valandomis, kada kiti išeina, laikyti šešėlėje, kada kiti rodosi viešumoje, visais atvejais, taip sakant, gaupstytis dengiamosios spalvos apsiaustu, ieškoti nuo šalių alėjų, rinktis tuščias gatves, nesikišti į kalbą, vengti minios ir iškilmių – atrodyti pasiturinčiamo gyventi vargingai, nepaisant savo turtingumo, nešiotis kišenėje savo būto raktą ir palikti pas durininką žvakę, eiti į vidų pro duris iš kiemo, lipti už pakaliniais laiptais, visos tos nežymios ypatybės, bangelis, burbulai, greit nuščiūvas raibuliavimas paviršyje dažnai kyla iš baisingų gelmių. Šitai praslinko daug savaičių. Naujas gyvenimas pamažu įtraukė kozetę, naujos pažintys, atsiradusios povedybų, vizitai, namų reikalai, pramogos. Vis tai buvo svarbus dalykai. Kozetės pramogos nebrangiai kaštavo, vienintelis jos noras būti su Marijum. Eiti iš namų draugė su juo, pasilikti su juo namie, tai ir buvo svarbiausias jos gyvenimo rūpestis. Amžinai naujas jiems būdavo džiaugsmas vaikštinėti už parankis vidurdienį, žmonių pilnoje gatvėje, nesislapstant visiems matant – vienu dviem minioje. Kozetė turėjo vieną nemalonumą. Tu senė nesutarė su Nikolete. Dviejų senmergių sugyvenimas pasidarė neįmanomas, todėl jį pasitraukė. Senelis laikėsi puikiai, Marijus retkarčiais gindavo kokią nors bylą teisme, teta Žil Norman ramiai gyveno savo nuobodų gyvenimą prie naujo šeimos ir buvo visai patenkinta. Žanas Valžanas ateidinėjo kiekvieną dieną. Kreipinys tu – buvo pakeistas oficialiais jūs, ponė, pona Žanai. Ir tada pažanas Valžanas pasikeitė kozetis akise. Jo pastangos atpratinti nuo savęs kozetę buvo sėkmingos. Ji darėsi vis linksmesnė ir linksmesnė, bet vis mažiau ir mažiau švelni. Tačiau ji dar labai jį mylėjo ir jis tai jauti. Kartą kozetė netikėtai jam tarė. Jūs buvote man tėvas, dabar nebesate man tėvas. Buvote man dėdė, dabar nebesate dėdė. Buvote ponas Fošlevanas, o dabar esate stačiai Žanas. Kasgi jūs? Man tas nepatinka. Jei nežinočiau, koks jūs geras, aš jūsų bijočiau. Žanas Valžanas niekur nesikrausti iš ginkluoto žmogaus gatvės, nesiryždamas keltis iš kvartalo, kuriame kažkada gyveno kozetė. Pradžioje jis išbūdavo su kozete tik kelias minutės ir išeidavo, tačiau pamažu jo vizitai vis ilgėjo, galėjai manyti, jog ilgiau jis sėdi todėl, kad dienos ilgesnis. Jis anksčiau ateidavo ir vėliau išeidavo. Kartą kozetė netyčiai jį vėl pavadino tėtušiu. Džiaugsmo spindulys nušvietė seną niūrų Žano Valžano veidą. Jis ją pataisė, sakykite Žanai, ak, tiesa, atsakė jį juokdamasi, pona Žanai, gerai, tarys, ir nusigrįžo – kad ji nematytų jį nusibraukiant ašarą. Trečias skyrius – jėdu atsimena sodelį pliume gatvėje. Tai atsitiko paskutinį kartą. Po šio paskutinio atvykstelėjimo viskas galutinai užgeso. Dingo buvęs artumas, išnygo pasibučiavimai susitikus. Niekados jau nebepasigirsdavo tas nuostabiai švelnų žodis tėtuši. Savo paties reikalavimu ir savo paties pastangomis jis prarado visus savo džiaugsmus – Jį ištiko ta nelaimė, kad netekęs kozetis iš karto per vieną dieną turėjo vėl ją praradinėti po truputį. Akis galų gale apsipranta su rūsio šviesa. Tikrai sakant, matydamas kozetę nors kartą per dieną, Žanas Valžanas jautėsi patenkintas. Visas jo gyvenimas susitelkė šiuose pasimatymo valandose. Jis atsisėsdavo šalia jo, žiūrėdavo ją atilėdamas arba kalbėdavo su ją apie praėjusius laikus, apie jos vaikystę, apie vienolyną, apie to metu jos mažytės draugės. Vieną popietį, tai buvo viena pirmųjų balandžio mėnesio dienų, jau pavasariška, bet dar visi. Ta valanda, kai saulutė linksmai išvieti, kai sodai už Marijos ir kozetės lankų virpėjo, busdami iš miego, kai gudobėlį dar tik skleidė pumpurus, smalkos margais raštais dabino senas sienas, žioveinių žiedai raudonavo plyšiuose tarp akmenų, žolėje vos tikalėsi saulutis ir gaitpirščiai. Danguje pradėjo skraidyti pirmieji šių metų balti drugeliai, o vėjas – amžinų pavasario vestuvių muzikantas. Traukė medžių šakose pirmasias gaidas tos didžios ryto simfonijos, kurią senovės poetai vadino atsinaujinimu. Marijus tarė kozetį. Atsimeni, mes ketinome aplankyti mūsų sodą pliume gatvėje. Nueikime, neturime būti nedėkingi. Ir jie leidosi tenai nelyginant dvi krekždutės skrendančios pasitikti pavasario. Sodelis pliume gatvėje jiems atrodė tarsi ryto aušra – Jų gyvenime jau buvo kažkokia praeitis, kažkas panašaus į ankstyvą meilės pavasarį. Namai pliume gatvėje buvo išnuomoti, bet tebe priklausė kozetei. Jie aplankė tą sodą ir tą namą, tenai prisiminė praleistas dienas, užmiršo dabartį. Vakare tą pačią valandą, kaip visada, Žanas Valžanas atėjo į Kalvarijos seserų gatvę. Pone baronienė su ponu baronu išvyko ir dar negrįžo, pranešė jam Baskas. Žanas Valžanas tyliai atsisėdo ir išlaukė visą valandą. Kozetė taip ir neparėjo, jis nuleido galvą ir išėjo. Kozetė tiesiog apsvaigino pasivaikščiojimas po jų sodą. Jina jautėsi didžiai laiminga, kad visą dieną išgyveno praeityje ir kitą vakarą apie nieką daugiau nekalbėjo. Ji nei neprisiminė, kad vakar visai nebuvo mačiusi Žano Valžano. Kaip jūs ten nuvykote, ją paklausė Žanas Valžanas. Pėsti, o kaip grįžote? Fiakru. Jau prieš kiek laiko Žanas Valžanas buvo pastebėjęs, kad jaunoji pora labai kukliai gyvena. Jam dėl to buvo nesmagu. Marijus laikėsi griežtos ekonomijos ir Žanas Valžanas čia žiūrėjo ypatingą paslėptą prasme. Jis išdryso paklausti, kodėl jūs neturite savo ekipažo? Graži dvivietė karieta jums atseitų tik kokius 500 frankų per mėnesį, juk esate turtingi. Nežinau, atsakė Kozetė. Taip pat ir su Tusene kalbėjo toliau Žanas Valžanas. Jį išėjo, bet jos vietą kitos nepasamtėte. Kodėl? Mums Nikoletis pakanka, betgi jums reikalinga kambarinė. O ar aš neturiu Marijaus? Jums reiktų turėti savo namus, savo tarnus, karietą, ložę teatre. Jums niekas negali būti per daug gerai. Kodėl nesinaudojate savo ištekliais? Turtas laimę tik padidina. Kozetė nieko neatsakė. Žano Valžano apsilankimai nesidarė trumpesni. Priešingai, kai širdis pasileidžia žemyn, ją sunku sulaikyti atšlaitėje. Žanas Valžanas, norėdamas užtesti pasimatymą ir privesti kozetę užmiršti laiką, imdavo visai girti Marijų. Pasakodavo, koks jis gražus, taurus, drasus, protingas, iškalbus, geras. Kozetė jam pritardavo. Žanas Valžanas pradėdavo iš naujo. Abiejų išradingumas buvo neįsenkamas. Marijaus tema atrodė neįsemiama – Septyniose jo vardo raidėse glūdėjo ištisi tomai. Šitaip Žanui Valžanui pavykdavo ilgiau užtrukti. Matyti kozetę šalia jos užmiršti viską būdavo taip saldu, jam lyg mažiau besopėdavo jo žaizda. Neretai atsitikdavo, jog Baskas dusyk ateidavo pranešti. Pona Žilnormanas man liepė poniai baronieniai priminti, kad pietus paduoti. Tokiomis dienomis Žanas Valžanas grįždavo namo giliai susimastas. Ar buvo bent kiek tiesos palyginime su drugio lėlyte, kuris atėjo į galvą Marijui? Gal Žanas Valžanas tikrai buvo atgyvenusi savo amžių išnarą, kuri atkaklėjus įspyrė lankyti iš jos įsiritusi drugelį. Vieną kartą jis užtruko dar ilgiau negu paprastai. Atėjęs kitą dieną pastebėjo, kad žydinys nepakurtas. Mat kaip, pagalvojo jis, nepakurta. Bet to jis save nuramino, visai suprantama, jau balandžio mėno šalčiai pasibaigė. Dieve mano, kaip čia šalta, sušuko įėjusi kozetį. Visai nešalta, tarė Žanas Valžanas. Vadinasi, jūs liepėte Baskui nekurti žydinio? Taip, juk to jau gegužis. Tačiau krosnis kuriamos iki birželio mėnesio, o šitame bjauriame Rusija reikia kurianti keurus metus. Aš maniau, kad jau nebereikia ugnies. Tai dar viena jūsų išmonė, tarė kozetė. Kitą dieną žydinys kūrenosi, tačiau abu du krėslai buvo pastatyti kitame kambario gale prie pat durų. Ką ta tai reiškia? pagalvojo Žanas Valžanas. Jisai nustūmė krėslus prie žydinio į jų nuolatinę vietą. Bet užkurtai ugnis jį vis dėlto nuramino, pasikalbėjimai užtėsi ilgiau negu paprastai. Jam pakilus eiti kozetė tarė. Mano vyras vakar pasakė keistą dalyką. Kągi taip? Jis man pasakė, kozetė, mes turime 30 tūkstančių frankų rentos. 27 priklauso tau, o 3 aš gaunu į senelio. Aš atsakiau, tai iš viso 30. Vyras kalbėjo toliau. Ar tau užtektų drąsos gyventi iš tų 3 tūkstančių? Aš atsakiau, žinoma, nors ir be jokios rentos, kad tik draugė su tavimi, o paskui paklausiau, kodėl tau tas parūpo. Jis atsakė, aš norėjau žinoti. Žanas Valžanas nesusivokė, ką atsakyti. Kozetė turbūt tikėjosi, kad jis ką nors paaiškins, bet jisai ją niūriai išklausė ir tylėjo. Grįždamas ginkluoto žmogaus gatvės taip giliai susimastė, jog pataikė ne į tas duris ir užuot įėjęs į savo namą pateko į gretimą. Tik užlipęs beveik lygi trečio aukšto, apsižiūrėjo paklydęs ir nulipo žemyn. Jį apniko įvairiausi spėliojimai. Buvo aišku, kad Marijus suabejojo tų 600 tūkstančių frankų kilme – gal bijodamas, kad tie pinigai nebūtų pelnyti kokiais nešvariais būdais. Gal jis net išaiškino, kad tie pinigai priklauso jam, Žanui Valžanui, ir dvėjoja priimti įtartiną turtą, šlykštis įleisti tuos pinigus, veikiau sutikdamas gyventi su kozete skurdžiai, negu naudotis šiuo abejotinu palikimu. Be to Žanas Valžanas pradėjo nežymiai jausti, kad jį nori iš jų namų išprašyti. Kitą dieną, įėjęs į apatinio aukšto saloną, jis krūptelėjo – Krėslų nebėra, dingusios net kėdis. Kasgi čia, sužukojėjusi kozete, nėra krėslų, kurgi dingo krėslai? Jų nebėra, atsakė Žanas Valžanas. Na, to dar betrūko, Žanas Valžanas sumurmėjo. Aš liepiau baskų juos išnešti. O kam? Šiandien pabūsiu tik kelias minutės. Galima būti neilgai, bet tai dar nereiškia, kad mes turime stovėti. Rodosi baskui reikalingi krėslai svetainėje. O kam? Turbūt šį vakar jūs laukite svečių. Nieko nelaukime. Žanas Valžanas negalėjo daugiau užtartinė žodžio. Kozetė guštelė pečiais. Liepti išnešti krėslus. Anadien jūs liepėte nekurti žydinio. Koks jūs keistas? Sudė, sušnipždėjo Žanas Valžanas. Jis nepasakė sudė kozetę, bet neturėjo jėgų ištarti sudė ponę. Jis išėjo visiškai prislėgtas. Šį kartą jį suprato. Kitą dieną Žanas Valžanas nebetėjo, kozetį tai prisiminė tik vėlai vakare. Kas gyra, tarė jį, pona Žanas šiandien nebuvo atėjęs. Jai lyg truputį suspaudė širdį, bet neilgam, nes Marijaus bučinys tuštojo viskai sklaidė. Kitą dieną Žanas Valžanas vėl netėjo. Kozetį tai neatkreipė dėmesio, praleido vakar kaip paprastai, naktį gerai miegojo ir tik rytą pabudusi apie jį pagalvojo – Ji buvo tokia laiminga, to jau nusintė Nikoletę pas poną Žaną Valžaną sužinoti, ar jis neserga ir kodėl vakar neatėjo. Nikoletė atnešė pono Žano atsakymą, jis nesergas, jis tik esas užimtas, jis netrukus ateisės, kai tik galėsės. Be to jis ruošėsis iškeliauti trumpam laikui, Pone turbūt atsimenanti jo paprotį tarpais neilgam išvažiuoti. Nereikia jo rūpintis, nereikia apie jį galvoti. Nikoletė, nuėjusi pas poną Žaną, jam tiksliai persakė savo šeimininkė žodžius. Pone siunčia sužinoti, kodėl pona Žanas vakar nebuvo atėjęs. Aš jau dvi dienas nebuvau, romiai ją pataisė Žanas Valžanas. Tačiau šios pastabos Nikoletė nenugirdo ir kozetė nepasakė. Ketvirtas skyrius – traukiamoji ir atstumiamoji jėga. 1833 metų pavasario pabaigoje ir vasaros pradžioje reti mare kvartalo praeiviai, krautuvininkai ir dikinėtojai slampinėja palei vartus, pastebėdavo kažkokį senuką, labai padoriai apsirengusi juodais rūbais, kuris kiekvieną dieną tą pačią valandą temstant išeidavo iš ginkluoto žmogaus gatvės, nuo Sent Croix de la Bretonry pusės, pereidavo Baltųjų mantijų gatvę, pasiekdavo Šventosios Katerinos dirvos gatvę, ir įėjęs į Ješarpo gatvę pasukdavo į kairę į Sen Louis gatvę. Ten jis sulėtindavo žingsnius ir gūrindavo ištiesęs galvą į priekį, nieko nematydamas, nieko negirdėdamas, atkakliai įbedė žvilgsnį visuomet į vieną tašką, kuris jam atrodė lyg kokia kelrodė žvaigždė ir buvo nekas kita kaip Kalvarijos seserų gatvės kampas. Jo arčiau jam būdavo ta gatvė, juo labiau šviesdavo jo akys. Vyždžiai pamažu įsidegdavo džiaugsmu, tarsi nutvieksti iš vidinės šviesos, veidės spindėdavo susižavėjimas ir graudulys, lūpos be garso krūtėdavo, lygis kalbėtųsi su kažkuo nematomu. Jis keistai šypsodavo ir eidavo taip lietai, kaip tik galėdavo. Sakytum, jis veržėsi kažkokį tikslą, bet kartu ir bijojo akimirkos, kada atsidurs per daug kartino jo. Kai iki gatvės, kuri kažkuo jį traukė, belikdavo tik keli namai, jis taip pamažys linkdavo, jo galėjo atrodyti lyg stovi vietoje. Linguojant jo galva ir stingų žvilgsnis buvo tarsi kompas rodiklį, ieškanti poliaus. Tačiau, kad ir kaip jis vilkindavo, kad ir kaip delsdavo norom, nenorom, pasiekdavo tikslą. Prieidavo kalvarijose serų gatvę. Tenai sustodavo visas drebėdama su kažkokiu baukščiu nerimu, iškiždavo galvą iš už paskutinio namo kampo – ir ilgai žiūrėdavo į tą gatvę. Ir šiame tragiškame žvilgsnėje buvo kažkas panašaus į neapsakomą pagarbą kažkam nepasiekiamam ir į prarasto rojaus atspindį. Jo akių kampučiuose pamažu susitvenkdavo didelis ašaros ir nurėdėdavo skruostais, kai kada jo susilaikydavo prie burnos ir senukas tuomet jausdavo jų kartų skonį. Šitaip jis pastovėdavo keletą minučių tarytum sokmenėjas – Paskui grįždavo atgal tuo pačiu keliu ir tuo pačiu žingsniu ir kuo labiau įstoldavo, tuo labiau gesdavo jo žvilgsnis. Po truputį senukas ėmė nebeprieiti kalvarijos seserų gatvės kampo. Jis sustodavo pusiaukelėje, Sen Luji gatvėje, kai kada mažumėlę toliau, kartais mažumėlę arčiau. Sykį jis sustojo prie šventosios Katerinos dirvos gatvės kampo ir tik iš tolo žiūrėjo į kalvarijos seserų gatvę. Paskui tyliai pakreipęs galvą iš dešinės į kairę, lyg kažko atsisakydamas pasuko atgal. Netrukus jisai jau nebenueidavo nei lygi sen Lui gatvės, pasiekdavo grįstąją gatvę, papurtidavo galvą ir sugrįždavo. Po kiek laiko jo kelias jau baigdavosi trijų paviljonų gatvėje, paskui jau įsėmė nebeišeiti iš baltųjų mantijų gatvės. Jis panešėjo į seniai užtraukto laikrodžio švituoklę, kurio švytavimai – prieš galutinį sustojimą darosi vis trumpesni. Kiekvieną dieną jis išeidavo iš namų vis tą pačią valandą. Leisdavosi tuo pačiu keliu, bet neprieidavo iki galo ir rasi pats nesižinodamas, jį vis labiau ir labiau trumpindavo. Jo veidas reiškia vienų vieną mintį. Kam? Jo vyždžiai užgeso ir jau niekomet nebeisižiebdavo. Ašaros taip pat įseko, jų jau nebesusirinkdavo akių kampučiuose. Šios liūdnos akys jau buvo sausos. Senuko galva vis labiau tiesis į priekį, makras protarpiais imdavo krūtėti, graudų būdavo žiūrėti jo liesą raukšlėtą kaklą. Kartkartėmis dar gana dieną jis laikydavo po pažastimis kėti, tačiau niekomet jo neįskleisdavo. Kvartalo moterėlė sakydavo, jis nepilno proto. Vaikigaliai bėgdavo paskui jį ir juokdavosi. Devintoji knyga, gudžiausia tamsa, ir šviesiausia aušra. Pirmas skyrius – būkite gailestingi nelaimingiesiems, bet atlaidus laimingiesiems. Kaip baisu būti laimingam, kaip lengvai žmogus to pasitenkina, kaip veikiai save įtikina, kad nieko daugiau jam nereikia, kaip greit jisai pasiekęs laimę tariamą į gyvenimo tikslą, užmiršo jo tikrąjį tikslą – pareigą – Vis dėlto turime pastebėti, jog būtų neteisinga smerkti Marijų. Mes jau esame kalbėję, kad prieš vestuvės Marijus nieko neklausinėjo pona Pošlevaną, o po vestuvių bijojo klausinėti Žaną Valžaną. Jis gailėjosi, kad taip neapdairiai davė tą pažadą, jis nekartą savo prikaišiojo už šią nuolaidą padarytą nevilčiai. Dabar jis tengiasi palengvai stumti Žaną Valžaną į savo namų ir kiek tik galima ištrinti jo paveikslą iš kozetės minčių. Jisai visuomet tarytum atsistodavo tarp kozetis ir Žano Valžano, būdamas tikras, kad šitaip ji nepastebės senuko ir nustos apie jį galvojusi. Tai buvo daugiau negu išdildymas iš atminties. Tai buvo jos visiškas užtemdymas. Marijus elgėsi taip, kaip jam atrodė būtina ir teisinga. Žanui Valžanui pašalinti be nereikalingo šiurkštumo, bet ir besilpnumo, jis tarėsi turys rimtų priežasčių, kurių vienas jau skaitytojas žino, o kitas sužinos vėliau. Gindamas kažkokią bylą, Marijus susipažino su vienu buvusiu Lafito banko tarnautoju, iš kurio visai nesistengdamas gavo kai kurių paslaptingų žinių. Tiesą pasakius, jisai negalėjo patikrinti jų jau vien dėl to, kad gerbė paslapti, kurią buvo pasižadėjęs laikyti, o taip pat dėl to, kad nenorėjo statyti į pavojų Žano Valžano. Tuo pat metu jis tarėsi turys atlikti labai svarbią pareigą – gražinti tuos 600 tūkstančių nežinomam tikrajam jų savininkui – kurio dabar ieškojo su visu galimo atsargumu. Tuo tarpu jis tų pinigų visiškai nelėti, o dėl kozetis tai nič nieko apie šias paslaptis nežinojo, tačiau ir ją smerkti būtų žiauru. Tarp jos ir Marijos buvo galinga magnetinė surodė, kuri ją verti instinktyviai, beveik nesamoningai elgtis visados taip, kaip norėjo Marijus. Ji jauti tam tikrą Marijaus valią, pono Žano atžvilgių ir jai pasidavė. Vyrui nereikėjo nieko sakyti kozetei. Jie aklai pakluso neiškiam, bet juntamam jos slaptų ketinimų poveikiui. Neprisiminti to, ką Marijus stengiasi iš jos atminties išbraukti, tuo ir reiškėsi jos klusnumas. Tam jai nereikėjo nie mažiausių pastangų. Kozetis siela be jo žinios ir be jos kaltės susiliejo su vyro siela, ir visą tai, ką Marijus pasisengdavo apgaupti užmiršties kraiste, išblėsdavo ir kozetis atmintyje. Tačiau neperdėkime, taip tik galėjo atrodyti, kad ji Žaną Valžaną užmiršo ir kad jis jai nerūpi. Kozetė veikiau buvo vėja vaikė, bet ne užuomarša. Po teisybei ji mylėjo tą, kurį taip ilgai vadino savo tėvų, bet dar labiau ji mylėjo savo vyrą. Dėl to jo širdis palinkusi tik į vieną pusę truputį neteko pusiausviros. Kartais kozetė prisimindavo Žaną Valžaną ir stebėdavosi, kad jis nebeteina. Tuomet Marijus ją nuramindavo sakydamas, aš manau, kad jo nėra Paryžiuje. Juk jis sakė, kad rengiasi kažkur iškeliauti. Iš tikrųjų, galvodavo kozetė, jisai turėjo paprotis taiga šitaip išnykti, bet ne tokiam ilgam laikui. Du ar tris kartus ji buvo nusiuntusi Nikoletė ginkluoto žmogaus gatvę pasiteirauti, ar pona Žanas į savo kelionės dar negrįžęs. Žanas Valžanas prašydavo pasakyti, kad dar ne. Kozėti to ir nusiramindavo, nes vienintelis žmogus, be kurio jį negalėjo apseiti pasaulyje, buvo Marijus. Dar pasakysime, kad Marijus su Kozete patys buvo kiek laiko išvažiavę. Jie buvo nuvykę į Vernoną. Marijus nusivežė Kozetę prie savo tėvo kapo. Palengva, Marijus atitraukė Kozetės mintis nuo Žano Valžano. Kozetė nesipriešino. Antra vertus tai, ką žmonės tam tikrais atvejais pernelyg rūščiai vadina vaikų nedėkingumu, ne visuomet jau taip yra peiktina, kaip mes manome. Tai gamtos nedėkingumas. Gamta, kaip esame kitoje vietoje pasakę, žiūri į priekį. Jis skirsto gyvas būtybės į atvykstančias ir išvykstančias. Išvykstančios žvelgia į tamsą, atvykstančios į šviesą Iš čia ir kyla atitolimas, seniems fatališkas, o jauniems nesamoningas. Tasai atitolimas iš pradžių nežymus, pamažu didėja, kaip visuomet, kad esti augant šakoms. Šakos pasilikdamos prie kamieno, nuo jo nutolsta. Jos tuo nekaltos. Jaunatvė veržiasi ten, kur džiaugsmas į šventę, į ryškę šviesą, į meilę. Senatvė slenka į gyvenimo pabaigą. Jos neišleidžia viena kitos iš akių, ryšys nenutrūksta, bet glaudaus apsikabinimo nebėra. Jaunų žmonės veikia gyvenimo abejingumas, senius kapo šaltis. Nekaltinkime tų vargšų vaikų. Antras skyrius paskutiniai alyvos nebetekusio žibinto blikčiojimai. Kartą Žanas Valžanas nulipo laiptai žemyn, žengtelėjo keletą žingsnių gatvė ir atsisėdo ant šaligatvės tulpelio. Ant to paties tulpelio, kur naktį iš birželio penktosios į šeštą, jį užtiko susimaršiusi gavrošas. Jis ten pasėdėjo kelias minutės, o paskui vėl užlipo į viršų. Švituoklis sumosavo paskutinį kartą. Rytojaus dieną jisai jau nebeišėjo į savo kambario. Trečią dieną nebesikėlė iš lovos. Durininkė, kurį jam taisė kuklų valgį, išvirdavo truputį kopūsto ar kelias bulvės su gabalėlių lašinių, dirstelėjo į molinę lėkštę ir sušuko. Bet jūs vakar nieko nevalgėte, balandėlį? Valgiau, atsakė Žanas Valžanas, bet lėkštėgi pilna. Pažiūrėkite į vandens podelį, jis tuščias. Tai reiškia, kad jūs gėrėte, bet nereiškia, kad būtumėt valgęs. Kągi darysi, atsakė Žanas Valžanas, jeigu aš norėjau tik vandens, tai troškulys, o jei žmogus dar ir nevalgo, tai jau karščiavimas. Rytoj pavalgysiu. O gal per sėkmines? Kodėlgi ne šiandien? Kasgi sako, aš rytoj pavalgysiu. Tik pamanykite, visą mano viralą paliko nepaliesta. O tokia buvo skani lekšienė. Žanas Valžanas paėmė senutį už rankos, švelniai tarė jai, prižadu suvalgyti. Aš jumis nepatenkinta, atsakė durininkė. Be šitos geros moterėlį Žanas Valžanas nematydavo negyvos dvasios. Yra Paryžiuje gatvių, kuriomis niekas nevaikščia ir namų, į kurios niekas neteina. Vienoje tokių gatvių ir viename tokių namų ir gyveno Žanas Valžanas. Anksčiau, kai dar išeidavo iš namų, jisai už kelis sūpas vieną varkalą buvo nusipirkęs varinį krucifiksą, kurį pasikabino ant vinies priešais lovą. Žiūrėti į kryžių žmogui visuomet paguoda – Praslinko savaitė, o Žanas Valžanas nežengė ne vieno žingsnio kambaryje. Jisai vis dar nesikėlė iš lovos. Durininkė kalbėjo savo vyrui. Senukas iš trečio aukšto jau nebesikėlė, nieko nevalgo, jis neilgai bet vers. Turbūt kokia širdgėla jį graužė. Manęs niekas neįtikins, kad jo duktė vykusiai ištekėjo. Durininkas oriai atsakė, jausdamas savo vyrišką pranašumą. Jeigu jis turtingas, tegu pasikviečia daktarą. Jeigu neturtingas, tegu apseina be jo Jeigu nepasikvies daktaro, numirs. O jeigu pasikvies, vis tiek numirs, atsakė durininkas. Durininkė ėmėsi stungių skusti žolę želenčią tarp akmenų, kuriuos jį vadino savo trotuaru ir peždama žolės kokštelius murmėjo. Kaip gaila, toks tvarkingas senukas, baltutėlis kaip viščiukas. Netikėtai jį pastebėjo gatvė einant gydytoje, gyvenantį šiame kvartale, ir ryžosi pati jį paprašyti, kad užeitų į viršų pas ligonį. Trečiame aukšte tai jį galite eiti tiesiog pas jį. Raktas visuomet duryse, nes senukas jau nebesikelia iš lovos. Gydytojas nuėjo pažaną valžaną ir pasikalbėjo su juo. Jam nulipų žemyn durininkė ėmė įklausinėti, kaip daktarė, jūsų ligonis rimtai serga. O kasgi jam, viskas ir nieko jis matyti yra netekęs brangaus asmens. Nuo to žmonės miršta. Ką jis jums pasakė? Pasakė, kad jaučiasi gerai. Jūs dar ateisite, daktarė? Taip, atsakė gydytojas, tačiau reikėtų, kad pas jį ateitų kas kitas, o ne aš. Trečias skyrius plunksna atrodo per sunkitam, kuris kadaise pakėlė Fošlevano vežimą. Vieną vakarą Žanas Valžanas pajuto, kad jam sunku pasikelti ant alkūnės, pasičiupinėjo rankos riešą ir nebeužčiapė pulsio. Jo kvepavimas buvo nelygų su pertrukiais. Jam buvo taip silpna, kaip dar niekados. Tuomet perimtas turbūt kažkokio didelio nerimo į sunkiai atsisėdo lovoje, atsikėlė, apsirengė, apsivilko savo senus darbininko drabužius. Iš namų niekur nebeišeidamas jis mėgo šiuos rūbus labiau negu bet kurios kitus. Vilkdamas jis turėjo kelis kartus sustoti, kiždamas rankas pro striukis rankovės tai pavargo, kad prakaitas ėmė jam varvėti nuo kaktos. Palikęs gyventi vieną Žanas Valžanas pasistatė lovą prieš kambaryje, kad ko mažiausiai reikėtų būti ištuštėjusiuose kambariuose. Jis atsidarė lagaminėlį ir įsijėmė iš jo kozetį skraitelį. Išdėstė jį ant savo lovos. Vyskupo žvakidės stovėjo įprastinėje vietoje ant žydinio – Žanas Valžanas įsijėmė į stalčiaus dvi vaškinės žvakes ir įstatė į žvakides. Paskui nors buvo vasara ir šviesos dar visai užteko, jas uždegi. Tokius vidury dienos degančių žyburius galima kartais matyti namuose, kur yra numirėlis. Žanas Valžanas linko nuo vieno baldo prie kito, kiekvienam žingsniu sutelkdamas visas jėgas ir nuolatos turėdavo atsisėsti ir pailsėti. Tai nebuvo paprastas nuovargis, po kurio išeikvotos jėgos vėl sugrįžta. Tai buvo paskutiniai judesiai. Jame geso gyvybė, sekdama lašas po lašo nuo sunkiausių pastangų, kurios jau daugiau nebeatsinaujins. Krėslas, kuriame Žanas Valžanas sunkiai susmuko, stovėjo prieš veidrodį, tokį fatališką jam ir tokį išganingą Marijui. Jame jis perskaitė atvirkščią kozetės laišką atsispaudusi jos biuvare. Žanas Valžanas pamatė veidrodį save ir nepažino savęs. Jam buvo 80 metų – o prieš Marijaus vedybos jam vos te galėjo duoti 50. Šie vieneri metai jį susendino 30 metų. Raukšlis jo kauktoje jau buvo nebe amžiaus žymė, bet paslaptingos mirties ženklas. Šiuose vagose buvo justi jos nepermaldaujamų nagų pėtsakai. Jos kruostai buvo padribę veido odai gavusi žemės spalvos ačišelį, lūpų kampai nusmukę, lyg kaukių iš kaltų senovės antkapiuose – akį žiūrėjo į tuštumą prie kaištingų žvilgsnių – galėjai sakyti, jog tai kažkokia didi tragiška būtybė, neapsakomos gėlos prislėgta. Žanas Valžanas buvo prieėjęs tą būvį, tą paskutinį įsiekimo laipsnį, kada širdgėla jau nebeieško išeities, ji lik sustingsta sieloje tarytum susidaro sutelktos nevilties gumulas.